Баруш! Мы не едем дальше, выходите, Крикам вызывай! Один, один, один, один. Ты бегаешь за девочкой, с которой я был вместе Ты слушаешь с друзьями мои песни Если я был бы еще чуточку известнее Весь мир перевернул, приставив горло лезвие Лесби, твой выход, ведь ты не найдешь тут никого похуже Чем был я теперь, ты по рукам, я будто бы простужен Не тобой, все нормально, я сейчас и буду другую Закрывай за собой двери, забирай свою дуру ты бегаешь за девочкой, с которой я был вместе Ты слушаешь друзьями мои песни Если я был бы еще чуточку известнее Весь мир перевернул, приставив горло лезвие Лезвие, твой выход, ведь ты не найдешь тут никого похуже Чем был я теперь, ты по рукам, я будто бы простужен Не тобой, все нормально, я сейчас и буду другую Закрываю за собой двери, забираю свою дуру Украдем все у богатых и затаиваю питаемся продуктами Пускай весь мир харкает, называя нас придурками Я сам себе палач, я убиваю себя шутками Куда ты до любви мне веселее с проститутками И каждый раз я пьяный для того, чтобы сделать выстрел На пороге своей смерти быть с тобой самоубийство Я бегу куда подальше, стеной одеял Если я не вылез утром, значит все прошло как надо ты бегаешь за девочкой, с которой я был вместе Ты слушаешь друзьями мои песни Если я был бы еще чуточку известнее Весь мир перевернул, ты ставил было лезвие Лезвие его выход, ведь ты не найдешь от никого похуже Чем был я теперь, ты по рукам, я будто бы простужен Не тобой, все нормально, я сейчас и буду другую Закрываю за собой двери, забираю свою дуру здесь за девочкой, с которой я был вместе Ты слушаешь друзьями мои песни Если я был бы еще чуточку известнее Весь мир перевернул ты старую гору лезвие Лезвие, его выход ведь ты не найдешь Тут никого похуже, чем был я Теперь ты по рукам, я будто бы простужен Мне тобой все нормально, я сейчас и буду другую закрываю за собой двери, забираю свою дуру Até